Selam za gosta i vas u studiju, alaikum salam rahmetullahi wabarakatu i sve slušalce Radija Naba, evo do koji dopiri signal, odnosno ova večerašnja riječ. Imam problema sa spavanjem, tako što imam noćne more i skačem u snu, a pridržavam se propisa prije spavanja. Da li sam opsihren da vas Allah Đelešanu nagradi? E, selam iz Turbeta. Alaikum salam rahmetullahi ono što nema sumnje da čovjek svaki znači ima neprijatelje od šejtana, od ljudi, od džina koji čovjeka napadaju. Znači u kretanju, u nečemu, u snu, znači imamo edeb, onaj islamski kojim je, kojim je upravo čovjeku dati štit, da se štiti od takvih bića. Znači kad ulazimo u posjetelju da učimo kulhu Allahu od nas, kulu od falak ayatul kursi, zadnje ajete min surati al Bekara, Znači da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas štiti. I ako čovjek upravo tako stupa u postelju i bori se, znači moli Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, onda inša Allahu ta'ala djelje še jednu spušta meleke koji ga štite. savjetim se strida u ambijentu, znači u kućnom, koristi što više učenje Kur'ana i da čak u noći, ako ima tako napad, da ostavi da lagano na CD učite u noći uči Kur'an tiho, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala pustio meleke u te prostorije i zaštitio je od džinskog svijeta koji je upravo možda remeti